Булатові стало ніяково, та він не знав, як вийти з халепи. Всі називають вас так. Маси теж інколи помиляються. Вона з удаваною заклопотаністю озирнулася до тягача. Ніби сигнал радіостанції. То був натяк, та Булат навіть подякував канадці. Зійшов на узбіччя і пропустив оранжевий тягач. До двох пар куценьких гусениць англійського тягача він і досі не міг звикнути, хоч в умовах Антарктиди ці машини виправдали себе. Коли сонце торкнулося обрію і до смеркання лишилося дві години, марш гукнув Баллон, стоп, на сьогодні досить, і сіпнув за шнур. Тридцять дві милі, весело повідомив пат майже рачки вилазячи з кабіни. Рекорд. Учора було неповних двадцять, сказав марш. Булат матрос механічно перевів на кілометри. Виходило майже шістдесят. Якщо так будемо рухатися й далі, то завтра вийдемо на шельф, підійшла канадка. Чи не надто швидко ми біжимо? Втомилися? спитав Булат. Вона й не глянула на нього, і це раптом розвеселило його. Він навіть сам не давав собі звіту, в чому річ. А я хотів би рухатися з це свидце, озвався японець Хоцудай. Мені страх, як не подобається антарктична осінь. Восени паковий лід гуртується коло самих берегів. Хоцудай дивився не на булата, з яким розмовляв, а в бік собачого запрягу. Тоді раптом підвів голову і глянув упрост, неначе хотів перевірити враження, яке справили його слова. Ви не довідалися про того Роберта Скотта? Ні, зітхнув Булат. Японець знову навертав до тієї сої. Ви чули історію про японський криголам? Ви сьогодні про нього розповідали. Але з ним сталося й не таке. Японець поклав голову собі майже на плече і знову двернувся. 1958 року біля нашої бази Сьова соя наскочила на кригу гвинтом. Американці ледве врятували. Він підвів очі догори. Після вечері фільмарш зібрав членів групи, та крім нього й кет, усі були за негайне форсування. Якщо завтра хтось надумається зволікати час, я поскидаю ваші бебехи, і тільки мене й бачили, сер, скрививши губи, пробасив сердитий англієць брус. І пат поїде зі мною, сер. Скажіть оцим джентльменам, щоб грали без нас спати. Огрядний канадець лише ніяково червонів. Але ж ніхто не збирається зимувати в Антарктиді. вигукнув Філмарш. Ідеться тільки про впертість капітана. Він не має права ламати наш маршрут, і, зрештою, яким би впертіхом не був, він не зважиться покинути живих людей в Антарктиді. Марні балачки. Ви не знаєте англійської впертості, сер, сказав Пітер Макміллен. Хоч він і приїхав з Британських островів, але був шотландцем і не приховував своєї зневаги до всього англійського. Кеп чесно попереджав. У Брусові прокинувся англієць, хоча до більшого й не дійшло. Певне, таке кваліфікування не ображало його гідності. Булат раптом збагнув, що гуртувало клуб тридцятирічних. Ні Джон Сміт, ні Лорд Омбо, ні Пітер Макміллан англійцями не були. Один шотландець другий Маорі, а третій негр. На цьому дискусія припинилася, і Філмарш доброзичливо закивав. Вважатимемо, що ніякої розмови не було. Я не хочу, щоб згодом хтось сказав, ніби Філмарш будує власні плани чужим коштом. На мене покладено місію привезти групу на борт, і я це виконую. Тільки б нас наші ноги не підвели. Це викликало загальне пожвавлення в наметі начальника. Усі поспішили до своїх спальних мішків, бо група ночувала в трьох наметах.